Išvykęs iš ten Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabu jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis nedailydė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis argi jo seserys negyvena čia pas mus. Ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligonėms uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Jėzus pasišaukė pas save dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netirosioms dvasioms. Liepė be lasdos nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei variokų diržė, tik apsiauti sandalais, bet nesusivilkti dviejų palaidinių. Ir mokė juos, Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir nedulkės nuo kojų nusikratykite kaip liudijimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Tuo tarpu karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido. Ir žmonės kalbėjo, Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas. Dar kiti sakė, jis pranašas kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė. Jonas, kuriam nukirzdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Eroda švesdama savo gimimo dieną iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitėjai, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti. O ši tarė Jono krikštitojo galvos. Toji skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono krikštitojo galvą karalius labai nuliūdo. Tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitiai, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir kuo mokė. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Man daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo ir jiems nebūdavo kada nie pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalę vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Dienai baigiantis prisiartino prie jo mokiniai ir prašė, ši vietovė tuščia ir jau vėlyvas metas. Paleisk juos, kad pasklydę po aplinkinius vienkiemius bei kaimus, jie nusipirktų valgyti. Bet Jėzus tarė, tai jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada klausė, gal mums eiti nupirkti duonos už du šimtus denarų ir duoti jiems valgyti. Jis sako, o kiek turite duonos? eikite ir pažiūrėkite. Patikrinę jie atsako penkis kepaliukus ir dvi žuvis. Tuomet jis įsakė susodinti žmonės būriais ant žalios vėjos. Ir tie susėdo būrys prie būrio po šimtą ir po penkiasdešimt žmonių. Jėzus paėmė penkis kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti tas dvi žuvis. Visi valgė ir pasisotino. Jie dar pririnko dvylika pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių, o duonos valgytojų buvo penki tūkstančiai vyrų. Tada Jėzus prispyrė savo mokinius sėsti į valtį ir pirmą jo irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol jis atleisęs žmonės. Juos atleidęs, jis užkopė į kalną melstis. Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. Matydamas, kad mokiniai vargsta besirdaminės vėjas buvo jiems priešingas, apie ketvirtą nakties sargybą Jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi ir buvo bepraeinąs pro šalį. Šie pamatė jį einantį ežero paviršiumi, pamanė, jog tai šmėkla ir ėmė šaukti. Mat visi jį regėjo ir įsigando. Bet jis to jau juos prakalbino. Nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Tada jis įlipo pas juos į valtį ir vėjas nurimo. Mokiniai dar labiau stebėjosi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo ir jų širdis tebe buvo nenuovoki. Persyrę per ežerą jie pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties žmonės to jau pažino Jėzų, paskelbė visai apylinkiai ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkėmius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.